tēva sargājošās rokas. Lai arī kur mēs atrastos, mūs pievelk Dieva līdzcietības magnēts. Dievam par sarūktinājumu mēs baidāmies nonākt šīs līdzcietības varā. Kaut arī daudzi mīl Dievu, tomēr tajā pašā laikā tie arī baidās no Dieva. Viņiem šķiet, ka Dievs viņus sodīs, ja viņi izdarīs kaut ko nepareizi. Dievs mīl mūs bez nosacījumiem – Garīgums nekad nav jāpraktizē baiļu dēļ. Kur ir vienotība, tur nevar būt baiļu. Ja mums ir bail no Dieva, kā lai spējam viņu sasniegt vai kaut ko saņemt no viņa? Ja bērns baidās no tēva, viņš no tā vairās. Bet ja bērns tēvu mīl, tad viņš jūt, ka tēvs izmantos savu spēku, nevis lai sodītu viņu, bet lai aizstāvētu. Ja apzināties, ka esat izdarījuši kaut ko nepareizi, vienkārši steidzieties pie sava mūžīgā tēva savā lūkšanā un meditācijā. Viņš izpaudīs savu lielāko līdzcietību un izdzēsīs kļūdu. Dieva līdzcietība mainīs likteni.